Նախ ուրվանորությունների մասին համարոտ։ Պետնախարարը գյուղվոլորտի պատասխանատուներին հանձնարարել է վերագնահատել գործող ծրագրերի արդյունավետությունը։ Հանրապետությունում համայնքային կենտրոնների կառուցման գործընթացը հասել է տումի։ Հադրութում կկազմակերպվի ամառային դպրոց։ Հակառակորդն առաջնագծում նկատելիորեն ակտիվացել է։ Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանին մատակարարել Su-30 SM մարտական ինքնաթիռներ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Հունիսի 19-ին պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների հետ անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նա նախ լսել է Բերքահավաքի ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ գյուղատնտեսության նախարար Ժիրայր Միրզոյանի եւ գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Հրանտ Սաֆարյանի զեկույցները։ Պետնախարարն ընդգծել է, որ բոլոր ջանքերը պետք է ուղղվեն Բերքահավաքի անկորուստ կազմակերպմանն ու խոստացվածի համաձայն առանց վճարումների ուշացման մթերման իրականացմանը։ Այնուհետև Գրիգորի Մարտիրոսյանը անդրադարձել է ոլորտում պետական քաղաքականության շրջանակում գործող, մասնավորապես սուբսիդավորման, փոխառությունների եւ լիզինգի ծրագրերին, նշելով, որ դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում պետք է համապատասխան ամբողջական վերագնահատումներ եւ առաջարկություններ ներկայացվեն։ Պետնախարարի խոսքով անհրաժեշտ է խորացնել հանրային հատվածի հետ բաց աշխատանքը։ Այս առնչությամբ հանձնարարվել է հստակ քայլեր ձեռնարկել։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել է նաև ոլորտին վերաբերող այլ հարցեր։ Օրերս հանրապետության տարածքում տեղացած հորթանձրևի, կարկտի եւ ուժեղ քամու պատճառած վնասները գյուղատնտեսության նախարարության ուշադրության կենտրոնում են, ինչպես է լուծվելու վնասների փոխհատուցման խնդիրը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Բնական աղետի պատճառած վնասների չափը որոշելու համար ձևավորվել է աշխատանքային խումբ, որը շրջում է տուժած հողատարածքներով ու գնահատում այն մեսեջ զրույցում ասաց գյուղատնտեսության փոխնախարար Վիլեն Ավետիսյանը։ Նրա խոսքով տարբեր չափերի վնասներ են կրել Ասկերանի, Հադրութի, Մարտունու եւ Խաշաթաղի շրջանների գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքները։ Հանձնաժողովը արձանագրելու ամփոփել է բոլոր տվյալները բացառությամբ Ասկերանի շրջանի Ակնա տեղամասի, որտեղ դեռևս շարունակում են գնահատման աշխատանքները նախնական տվյալները ունենք մոտ 10000 հեկտարի հասնող վնասված տարբեր նշանակության տարածքներ եւ տարբեր աստիճանի վնասվածներ կա 30%-ից մինչեւ 100% վնասված բոլոր տվյալները ամփոփվում են անվանական ըստ համայնքների, ըստ շրջանների։ Գյուղացուն հուզող հարցն այս պահին իհարկե վնասների փոխհատուցման խնդիրն է։ Վիլեն Ավետիսյանի խոսքով այդ գործընթացն արդեն իսկ սկսված է։ Այս պայմանությամբ աջակցություն տրամադրվել է Թաշատաղի շրջանի հարավային թևի բանջարբոստանային մշակաբույսերով բաղվող օգտագործողներին տրամադրվել է ազոտական պարարտանյութ համապատասխան սնուցման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով։ Այսինքն այդ վնասված մշակաբույսերը վերականգնելու համար։ Այո, բացի դրանից այն բանջարեղենը, որը հնարավոր չվերականգնել, տրամադրվել են նաև սացիլներ, շուրջ 700.000 սացիլ, եթե չեմ սխալվում։ Քաշաթաղի շրջանի պարագայում նոր սատիլների տեղադրումն ուշ չէ, ասաց փոխնախարարը։ Այնտեղ դեռ կկարողանան բերք ստանալ։ Ինչ վերաբերում է հացահատիկային ցանկատարածությունների կրած վնասներին, ապա տեսարանը པարզ կդառնա բերքահավաքի աշխատանքների ավարտից հետո։ Փոխհատուցման մեխանիզմների հարցն էլ կորոշվի հենց այդ ժամանակ։ Ջերմոցային տնտեսությունների կրած վնասները նույնպես արձանագրվել են եւ շուտով կանփոփվեն, ինչին կհետևի նաեւ փոխհատուցման մեխանիզմների մշակման գործընթացը, նշեց Վիլեն Ավետիսյանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հանրապետությունում համայնքային կենտրոնների կառուցման գործընթացը հասել է տումի։ Հերրախոսակապով հաղորդում է Հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես տեղեկացանք համայնքի ղեկավար Էդիկ Մոսյանից, յուղի բնակչությունը հավատով է լցված ապագայի հանդեպ։ Նրանք այս օրերին զբաղված են գառնանցա մշակաբույսերի խնամքի եւ հացահատիկայինների բերքահավաքի աշխատանքներով։ Տումը համայնքը նոր համայնքային կենտրոն եւ 250 նստատեղով մշակույթի տուն կունենա։ Շենքը ֆինանսավորվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության միջոցներով։ Նախարարային արժեքը կազմում է 150 միլիոն դրամ։ Շինարարությունը իրականացնում է Արմենշի համապատասխան պատասխանատվության ընկերությունը, որը որակով եւ պատշաճ կերպով ավարտին է հասնում շինարարությունը։ Շենքը բազմապրոֆիլ է, որտեղ կտեղակայվեն համայնքի աշխատակազմը, գրադարանը, համակարգչային սենյակը, խաղասենյակը եւ փոքր դահլիճը։ Համայնքային կենտրոնը գեղեցիկ նվեր է բնակչության համար։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մարտոնու շրջանում հիմնվում են նրան նոր այգիներ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ դա Շրջանի գողոլորտի պատասխանատու Ռոբերտ Վանյան աստվածը թվերով է ներկայացնում։ Շրջանում արկա է 314.29 հեկտար նրանագի։ 270.29 հեկտար որոքովի համակարգի տակ է, որից արտեզյան ջրհորներով 172.3 հեկտար, կաթելային 98 հեկտար։ Նախատեսված է 2018-ից 19 թվականին թվականներին հիմնել 50 հեկտար նորատուն նրան այգի, կաթելային որոքման համակարգով նրան այգու հիմնադրման համար անչափ կարևոր է համապատասխան պայմանների արկայությունը, ասում է Ռոբերտ Բանյանը, ընդգծելով, որ այն արևադարձային ջերմասեր կուլտուրա է եւ ցտադիմացկուն չէ։ Նա նշում է, որ մինչև 2009 թվականը շրջանում նրան այգիների ցտահարության դեպքեր չեն գրանցվել։ Այսօր բնակ կլիմայական պայմանները փոխվել են եւ շատացել են ցտահարության դեպքերը։ Ոստի այգի հիմնադրելով ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել այգու տեղի ճշտությունությանը։ Հավելեց, որ Արցախի Հանրապետության կառավարության նոր հայեցակարգի համաձայն կառավարությունը 2018 թվականի ապրիլից նոր հիմնադրվող եւ մինչեւ 2 տարեկան բազմամյա տնտեսների, ինչպես նաեւ ծխախոտի մշակության համար որոշման կարգելային համակարգի տեղադրման նպատակով աջակցում է հողօգտագործողներին հուսանք մեր նոր արտադրողները ունենան սառնարանային տնտեսություն, որը հնարավորություն կտա նրանց իրահարներին ցարմուր ճաշակերտարին բոլոր։ Շարունակ մենք վերատվությունը։ Հուլիսի 15-ից 21-ը Դորուց ստուդիոյի նախաձեռնությամբ Հադրուտ քաղաքում հին Հադրուտ թաղամասում կկազմակերպվի ամառային դպրոց վերաիմաստավորելով գյուղը Հադրուտ խորագրով։ Այս մասին ասել է ընկերության հիմնադիր տնօրեն Նինա Ներսիսյանը, մանրամասնելով, որ նախագիծը միտված է արկա ճարտարապետական արժեքների պահպանմանը եւ այս տարածաշրջանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Բնակավայրի ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ այստեղ պահպանվել է 18-ից 19-րդ դարերի յուրահատուկ ճարտարապետությունը։ Նա նշել է, որ այս ձևաչափով ամառային դպրոց նախատեսվում է կազմակերպել ամեն տարի, յուրաքանչյուր անգամ ընտրելով ավելի հետաքրքիր միջավայր նոր եւ մնայուն արժեքներ ստեղծելու համար։ Նինա Ներսիսյանի խոսքով ամառային դպրոցի մասնակիցները հնարավորություն կունենան մասնակցել եւ տեսական եւ պրակտիկ դասընթացների։ Ապրիլի 12-ը կարելի է համարել Ադրբեջանի ակտիվացման այս փուլի մեկնարկը։ Հակառակորդն առաջնագծում նկատելիորեն ակտիվացել է, որը տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր դրսևորումներ է ունենում՝ զինտեխնիկայի տեղաշարժեր, կൂട്ടակումներ, ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ, հայաստանյան, արցախյան հասարակության վրա ազդելու փորձեր, քարոշչական աշխատանք բոլոր հնարավոր թիրախներով։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան Աբ รา համյանը։ Մոտ 1 շաբաթ ակտիվությունը դրսևորվում էր զինտեխնիկայի ակտիվ տեղաշարժերով եւ կൂട്ടակումներով։ Արդեն 2 ամիս է առաջնագծում ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացվում։ Կա նաեւ սեզոնային գործոնը, սակայն միայն ընթացիկ աշխատանքներ չեն իրականացվում։ Այս շաբաթ բավականին ակտիվ են հատուկ նշանակությամբ ստորաբաժանումները գրել է Տիգրան Աբրահամյանը։ Երեք տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի աշխատանքային հանդիպումը։ Քննարկվել են առաջնագծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի առաջիկա հերթական նիստի օրակարգին առնչվող թեմաներ։ Դավիթ Տոնոյանը եւ Արմեն Գրիգորյանը կարևորել են նաեւ զինված ուժերի ավիացիայի զարգացմանը միտված ծրագրերը։ Ռուսաստանը մտադիր է Հայաստանին մատակարարել Su-30 SM մարտական ինքնաթիռներ։ Այս մասին հայտնել է ռուսական կոմերսանտ թերթը։ Նշվում է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությունից առաջ երկրի ղեկավարությունը մինչև 2024 թվականը հետաձգել է Ռուսաստանից բազմաֆունկցիոնալ Su-30 SM կործանիչների գնումը։ Կողմերի միջև պայմանագիրը կնքվել է 2012 թվականին, սակայն այդպես էլ ուժի մեջ չի մտել։ Թերթի տեղեկություններով Ռուսաստանը մտադիր է գործարքը իրականացնել Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ։ Նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն նստել է Su-30 SM-ի մեջ եւ կորցանիչն անվանել լավագույններից մեկն աշխարհում։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի աշխատանքային այցը Բրյուսել մեկնարկել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի հետ հանդիպմամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարը Յոհանես Հանին ներկայացրել է Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները, որոնք հանձնակատար Հանի բնորոշմամբ կարելի է դիտարկել որպես ժողովրդավարական փոփոխության լավ օրինակ։ Զորաբ Նացականյանը հանգամանալից անդրադարձել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի առընչությամբ հայկական կողմի դիրքորոշումներին ու առաջնահերթություններին, ընդգծելով նաև խաղաղությանը նպաստող մտնոլորտի ձևավորման անհրաժեշտությունը բանակցային գործընթացի առաջմղման համար։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիությանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը ցուցաբերած հետևողական աջակցության համար։ Արարատի մարզի Լանջանիստ գյուղի ոլորաներում երեք Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը պատկանող Урալ մագնիշի ավտոմեքենա է շրջվել։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի, վթարի հետևանքով դժվել է 5 զինծառայող, նրանք թեթև վնասվածքներ են ստացել տեղափոխվել են Վեդի քաղաքի բժշկական կենտրոն։ Դուշասների թվում ժամկետային զինծառայողներ ու սպաներ են։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 25-ից 30 աստիճան, տաքություն։